บุ๊กทูหกสิบสองชีเซตอีดเวชีเซตอีดเวการตั้งคำถามหนึ่งจะดาวเนนาวาปรอสิเอ็ดโนจะดาวเนนาวาปรอสิเอ็ดโน เรียน Ucha Ucha นักเรียนเรียนมากไหม Учениците учат ли много? Учениците учат ли много? ไม่ พวกเขาเรียนน้อย Не, те учат малко. Не, те учат малко. ถามปิตัมปิตัมคุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหมเชสโตลิปิตาเตอุชิเตเลเชสโตลิปิตาเตอุชิเตวะไม่ครับ ผมถามท่านไม่บ่อยเนอัสเนโกปิตัมเชสโตเนอัสเนโกปิตัมเชสโต ตอบกลับ Odgovarjam. Odgovarjam. ช่วยตอบกลับด้วยครับ Odgovorete, molja. Odgovorete, molja. ผมตอบกลับ Аз odgovarjam. Аз odgovarjam. ทำงาน Работя. Работе. เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม Той работи ли сега? Той работи ли сега? ใช่ครับ เขากำลังทำงานอยู่ Да, той работи сега. Да, той работи сега. มา Идвам. Идвам. คุณจะมาไหมอีดวัตเตลีอีดวัตเตลีครับเรากำลังจะมาเร็วๆนี้ดาเวดนากะอีดวัเมดาเวดนากะอีดวัเมอยู่จิเวียจิเวียคุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับ V Berlinli živete? V Berlinli živete? ครับผมอยู่ในเบอร์ลิน Da, as živeja v Berlin. Da, as živeja v Berlin.